Raidījums Kristīti un Sūtīti. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām, kur ir tās robežas, kur beidzas mūsu ieinteresētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana. Raidījums par misijām pasaulē. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Um, Kristīti un sūtīti raidījums par uh, um, baznīcu pasaulē. Un uh, arī jums kopā ar pāvesta misiju darbu Latvijā direktors priestaris Rihards Rasnacis. Vakar nosvinējām pāvestam uh, Franciskam uh, dzimšanas dienu – un eh, pats pāvests ir arī saņēmis eh, skaistu dāvanu, eh, redzēja tādu, ka viņam lidmašīnā pasniedza torti, kur ir nu, redzams gan pats pāvests un arī no nu, dažādu no nu, tautu, tautību pārstāvi, kas kā zemeslode pulcējušies, jāsaka, tā nebija īsta torte, tikai nu, tortes uh, tāds atveidojums, bet tas bija tā, lai pāvestu sveiktu dzimšanas dienā, un šo tortu viņam pasniedza uh, svētdien, kad viņš uh, lidoja no Korsikas atpakaļ uz Romu. Uh, pāvests uh, uh, veica jau uh, ja nemaldos, tas bija 47. apostoliskais ceļojums nu, ārpus uh, Romas, ārpus Itālijas, un um, šoreiz viņš apciemoja Korsiku. Eh, šī bija arī priecīgā svētdiena, eh, adventa trešā svētdiena, arī pāvis svinēja svēto misi eh, rozā liturģiskajās drēbēs, lai runātu par prieku. Jā, tas tad pat, ja Korsika nav gluži misiju zeme, tā ir jau ļoti sena vēsture un arī sena kristietības vēsture, Kas Korsiku saista ar uh, Latviju un Rīgu? Nu, es laikam teiktu, uh, ka kaut kāds uh, tāds vizuālais tēls, kas saista, ir Korsikas ģērbonis, kuru varam redzēt nu, kaut ko līdzīgu kā Melngalvju nama ģērbonī. Tad, uh, Melngalnam ģermonī ir eh, Svētā Maurīcija attēls un arī Korsikas ģerbonī ir, nu varētu teikt tā, melngalvis, un kas, varētu teikt, mums tad ir kaut kādas asociācijas ar uh, melngalvi namu. Uh, kas īstāt ir Korsiko? Korsika ir uh, ceturtā lielākā vidusjūras uh, sala, tātad tas ir Eiropā, un šī sala uh, piedara Francijai, uh, Lai gan daudziem tas šķiet, ka nu, tā varētu būt arī Itāļu sala, jo īsumā nu, Itālijai viņi ir tuvāk nekā Francija. No Francijas uh, uh, zemes robežas viņi ir 170 km, no uh, Itālijas uh, liekas, tikai 90 km, un no uh, Sardīnijas tur ir nu, pavisam netālu. Uh, Nu, es droši vien nevarētu aizpeldēt, bet var tas kāds apspeldētājs pat varētu aizpeldēt. Un kas ir šīs četras uh, lielākās eh, salas uh, vidusjūrā? Sicīlija un Sardīnija, kas ir Itālija piedarošās zemes, un arī vēl Kipra. Un tad, lūk, ceturtā lielākā ir Korsika. Uh, Korsika ir mēram, 180 uh, km gara un 83 eh, km plata. No tātad saprotam, ka teritorija ir pat stipri mazāka nekā Latvijā. Un, tā kā tā ir sala, tā ir ļoti plaša krasta līnija, un tā ir vairāk kā tūkstots kilometrus gara. Un līdz ar to ir arī kādas pludmales un uh, līdz to attīstīts arī turismas. Jā. Turismas ir viena no tām lietām, kas visvairāk arī nodarbina Korsikas iedzīvotājus, un tur nav izplatīta rūpniecība. Korsikā mm, ir arī gan lopkopība un zemkopība, tur arī citrus augus audzē. Jā. Nav lielas pilsētas, nu, liekas, galvaspilsētā ir tikai 65 tūkstoši iedzīvotāji. Un, um, jā, vispār Korsikā šajā salā dzīvo 280 tūkstoši iedzīvotāji. Tad redzam, salīdzinoši neliela sala, un tā ir diezgan liela autonomija. Ja agrāk viņi skaitījās kā reģions, tā tagad viņai nedaudz cits šis nu, juridiskais eh, status. Eh, viņa joprojām ir eh, Francijas nu, teritorijai piederoša, ir zināma autonomija. Korskāņiem ir arī sava valoda, un, lai gan oficiālā valsts valoda, domāju, skaitās franču valoda, un, nu, kā saka, viņi paši tomēr runā ar korskāņu akcentu, un, pat arī Korsiklā gan ir neliela sala, tomēr turpat vēl ir sala sadalīta kā divās daļās un arī katrai ir savs akcents un, vai varētu teikt, savs dialekts. Uh, Korsikāņi ir uh, nu, slaveni ar savu polifonisko dziedāšanu. Pēc brīža mēs arī dzirdēsim kādu tādu tradicionālu korsikāņu uh, dziedājumu, un skatāt, tiek atjaunotas šīs korsikāņu tradīcijas – Uh, Pār uh, šīm tradīcijām runājot, tas arī ir iemesls, kāpēc pāves Francisks devās uz Korsiku. Un, um, tas pirms uh, stāstīt vairāk par šo viņa vizītes mērķi, došu tādu nelielu tādu, uh, ievadu, uh, tajā, ka pāvis jau divas reizes uh, ir apmeklējis Francijas teritoriju, uh, Un eh, pavisam nesen viņš bija saņēmis eh, uzaicinājumu eh, ierasties arī uz Parīzes Dievmātas katedrāls atjaunošanas, um, atklāšanas pēc atjaunošanas dievkalpojumu. Un tas bija nedēļu agrāk, kur pulcējās daudzu valstu līderi, 40 valstu līderi, uh, Uh, un uz to pāvests neieradās, bet nedēļu vēlāk pāvests aizbrauc uz Korsiku, kas arī piedara uh, Francijai. Uh, pirmoreiz pāvis Francisks Francijā bija uz pāris stundām Strasbūrā, lai tiktos ar nu, Eiropas teikt, ierēģiem vai, vai Eiropas institūciju pārstāvjiem. Un, jā, un vēl vienreiz arī Francijā, kur bija nu, liekas, vidusjūras valstu vadītāju tikšanās arī viņš piedalījās. Eh, šoreiz tā bija mazāk politiska eh, tikšanās, un pat šķiet, ka pāvests to ar, arī nu, tā parādīs, ka viņam netika daudz interesē um, kaut kādas politikas uh, un uh, tikšanās ar kādiem valstu vadītājiem, kā kaut kas ļoti vienkārši. Lūk, pāvis izvēlējās piedalīties eh, tautas dievbības eh, tādā konferences eh, noslēdzošajā dienā. Tas bija tāds divu dienu kongress sanāksme par populāro dievbību, jeb tautas reliģiozitāti. Zinām, ka pāvestam Franciskam tā ir tuva tēma. Viņš par to ir runājis, cik svarīgi ir uzturēt šo uh, Eh, šīs dažādās dievbības formas, kas palīdz cilvēkam eh, noturēties ticības dzīvē, un lūk, viņš izvēlējās būt šādā pasākumā, kas runā par eh, tautas dievbību, par tādu vienkāršo cilvēku ticības izpausmē, nevis tādā lielā um, politiskos eh, dūžu eh, sanāksmē eh, Parīzē nedēļu agrāk. Gan jāsaka arī Korsikā pats pēdējais, ko pāvis darīja, viņš tikās ar Francijas prezidentu Makronu, kurš uh, Eh, arī pateicās eh, par pāvestu vizītu un incidenti arī, ka eh, pāvests Francijas prezidenta Makronam arī teica paldies, ka viņš ir nu, izrādījis cieņu un ir gribējis satikties ar viņu. Viņš tā teica paldies, ka veltīja man laiku. Viņi apmainījās arī ar dāvanām, Ehm, prezidents Makrons uzdāvināja tādu nu, teikt, grāmatu ar attēliem par eh, atjaunoto Parīzes dievmātas katedrāli. Un savukārt pāvests eh, eh, viņam uzdāvināja dažas piemiņas, tādas medaļas, un arī uh, nu, viņa pontifikāta laikā izdotos dokumentus, un par vienu no tiem viņš eh, viņam pateica, nu, izlasa šo, tev būtu vērtīgi izlasīt, un eh, nu, prezidents Makrons esot ar smaidu eh, atbildējis, nu, cerēsim, ka tad tas nozīmē arī, ka viņš izlasīs. Lūk, tas pirms mēs vēl nedaudz piešamies pašai Korskai, jau solīju, ka atskanēs kāda dziesma, Um, un, uh, lai mēs varētu dzirdēt tādu Korsikas uh, no tādu tradicionālu dziedājumu, ar ko nu, viņi ir slaveni. Tā kā ieklausīsimies. Kyrieleison, Christeleison, Kyrieleison, soul. dentro, dentro e se approvondo dá un beijo de tanto tempo bene sol innanzo da solo barone Dio che ha rinigato come diverso di Esta madre un dios se torna Iso, Christe Iso, Kyrie Iso, Christe Iso. izskanēja eh, tradicionāls eh, korsikāņu eh, baznīcas dziedājums polifonijā, kā jau zinām, korsikāņi ir slaveni ar tādu daudzbalsīgo polifonisko dziedāšanu. Un, ehm, jā, sagam, ka runājam par Korsiku, kas ir sala vidusjūrā, kur ir vairāk kā ceturdaļu miljonus iedzīvotāju, un šī sala piedara Francijai, kas nesen mainījusi šo savu uh, juridisko statusu no reģiona, jo tāda bija Francija 22 reģioni, tātad ir runa par teritorijām, kas ir ārpus uh, nu, nu, Francijas, šīs Eiropas teritorijas, uh, kontinentālās uh, daļas, un uh, tāds, tāds uh, kolektīvās uh, uh, teritorijas nosaukums, kas dod viņai lielāku autonomiju. Protams, ka um, Korsikā um, valdošā ticība ir uh, kristietība un, protams, Romas katoļu ritā. Un uh, ļoti populāra ir tautas dievbība. Un arī dažādas uh, brālības, dažādas uh, ticīgo kopienas uh, Jāsaka, tas ir bijis iemesls, kāpēc pāvests veica šo uh, vizīti tieši uz Korsiku. Um, jā, ir atjaunojusies šī dažādo brālību uh, darbība Korsikā, ka, un uh, arī zin, informācija, ka um, caur šīm brālībām daudzi iepazīst dziļāk ticību un nonāk pie ticības. Uh, tā, piemēram, pagājušajās uh, lieldienās liekas, 180 eh, cilvēki pieņēma eh, kristību, un liela daļa caur to, ka viņi caur šo dažādu eh, brālību, kur ar jauniešiem dalību, darbību, nu, caur dziedātām lūkšanām, caur sarunām un caur piedalīšanos dažādās nu, ceremonijās, šīs tradicionālajās uh, kādās ceremonijās, viņi iepazīst dzīvāku ticību. Un, lūk, eh, tāpēc arī tieši Korsikā notika tāda mm, eh, konference par eh, tautas reliģiozitāti. Un šeit ir labi piemēri, kā to realizēt un kā tas palīdz uh, nu, izplatīt uh, ticību. Uh, jā, pāvests uh, atgriežoties no Korsikas, mājas nesniedza tradicionālo interviju žurnālistiem, jo arī tas ir īsts lidojums, tās ir tikai 40 minūtes, un, bet tomēr pāris pavisam īsi izteica tādu prieku par to, ka viņš redzēja daudz bērnus. Viņš salīdzināja savu neseno arī apustulisko ceļojumu uz Austrum Timoru, uz tātad eh, Dienvidu Austrum Āziju un Okeāniju, tas viņa, viņa garākais apustuliskais ceļojums, un uh, Austrum Timorā viņš bija novērs, ka tur ļoti daudz bērnu. Un arī šeit viņš žurnālistiem eh, pateica, viņš redzējāt, cik daudz bērnu. Un, ka tā ir mūsu cerība, ka ne visās vizītēs viņš ir redzējis e, e, bērnus, bet e, šeit tas viņu ir īpaši iepriecinājis. Jā, saka, tas liels pagodinājums korskāņiem, kuri pirmo reizi savā salā ir varējuši uzņemt pāvestu. Es vēroju dažādas bildes, kā cilvēki sagaida, kā piemēram viens zēns, uh, no sava balkona, kas ir eh, no, ar flomasteru uzrakstījis eh, eh, no, laipni lūdzam vai, nu, esi gaidīts šeit pāvest Francisk, un to viņš ar flomasteru ir uzrakstījis, liekas, uz nu, savu segas pārvalka, varbūt, ka tas bija arī palaks, nezinu, bet redzēja, ka, nu, viņš no sirds to ir darījis. Kādā citā lielā mājā uh, Eh, tāds liels krusts eh, ir izveidots un ar uzrakstu eh, Pāvs Francisk svētī mūs. Tātad, ja tur brauks garā pāsikš, noteikti to ieraudzīs, un lai viņš varētu sveitīt tās mājas iedzīvotājs. Lūk, arī pat šīs te ārējās zīmes parāda šo tautas dievbību, kas ir nu, tik klātasoša Korsikā, un, jāsaka tā, šī pāvesta vizīte arī man ir ieintriģējusi, ka es pats gribētu uh, kādu dienu aizbraukt un apskatīties, uh, kā tad uh, kristieši dzīvo Korsikā. Un es ceru, ka tas arī jūs ir ieinteresējis gan redzēt Korsiku, kuru tikko apskatīja arī pāvests, gan arī, nu, tas, lai mēs atsauktos šim no pāvesta aicinājumam šo tautas dievbību, uh, īstenot savā ikdienas dzīvē. Nu, tad ar to arī noslēgsim uh, šo uh, raidījumu Kristīti un Sūtīte, kas atskanēja vienu dienu pēc uh, pāvesta Franciska dzimšanas dienas. Ar jums kopā bija priesteris Rihards Rasnacis. Tas bija pāvesta misiju darbu Latvijā raidījums Kristīte un Sūtīte. Vai nebūtu forši piedalīties baznīcas misijā ar savu ziedojumu? Domāju, ka jā. Izmanto iespēju ziedot Rādio Marija Latvija. Informācija rml.lv.